Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tevhidin iki bürhan-ı muazzamı ve Sure-i İhlas'ın bir nükte-i icaziyesi. Şu kainat tamamiyle bir bürhan-ı muazzamdır. Lisanı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet, tevhid-i Rahman'la, büyük bir sesle zakirdir ki, La ilahe illahu. Bütün zerrat hüceyratı, bütün erkanu azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki: La ilahe illahu. O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun savtı ki la ilahe illahu. Bu bir insanı ekberdir. Büyük sesle eder zikri bütün eczası, zerratı, küçücük sesleriyle, o bülent sesle beraber der ki, La ilahe illahu. Şu alem halkayı zikri içinde okuyor aşrı. Şu Kur'an maşrık-ı nuru, bütün ziruh eder fikri ki, La ilahe illahu. Bu fırkan celilü şan, o tevhide natık bürhan, bütün ayat sadık lisan, şu aat-ı barikay iman beraber der ki la ilahe illahu kulağı ger yapıştırsan şu Furkan'ın sinesine derinden ta derine sarihan işitirsin semavi bir sada der ki la ilahe illahu o sestir gayeten ulvi nihayet derece ciddi hakiki pek samimi hem nihayet munis ve mukni ve bürhanla mücehhezdir, mükerrer der ki la ilahe illahu. Şu bürhan-ı münevverde cihat-ı sittesi şeffaf ki üstünde münakkaştır müzehher sikke-i icaz, içinde parlayan nuru hidayet der ki la ilahe illahu. Evet, altında nesç olmuş mühefhef mantık ve bürhan, sağında aklı istintak müreffref her taraf ezhan, sadak de der ki, La ilahe illahu. Yemin olan şimalinde, eder vicdanı istişhat, emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir, onun miftahıdır her dem ki, La ilahe illahu. Emam olan verasında, ona mesnet semavidir ki, vahyi mahz Rabbani, bu şeş cihet ziyadardır, bürucunda tecellidar ki, La ilahe illahu. Evet, vesvese-i sarık, ba vehm şübhe-i tarık, ne haddi var ki o marık, girebilsin bu barık kasra. Hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime bir melek-i natık ki, la ilahe illahu. O Kur'an-ı Azimuşşan nasıl bir bahrı tevhiddir? Bir tek katre, misal için bir tek sure-i İhlas. Fakat kısa bir tek remzi, nihayetsiz rumuzundan, bütün enva-ı şirki reddeder. Hem de yedi enva-ı tevhidi eder ispat. Üçü menfi, üçü müsbet. Şu altı cümlede birden, birinci cümle, kulhu, karinesiz işarettir. Demek, itlakla tayindir. O tayinde taayyün var, ey lahu ve illahu. Şu tevhid-i şuhuda bir işarettir hakikat bin nazar tevhide müstarak olursa der ki la meşhude illahu. İkinci cümle Allahu ahad'tır ki tevhid-i uluhiyete tasrihtir. Hakikat hak lisanı der ki la ma'bude illahu. Üçüncü cümle Allahu samettir. İki cevheri tevhide sadeftir. Birinci dürrü tevhid-i rububiyet, evet nizamı kevn lisanı der ki la halika illa hu. İkinci dürrü tevhid-i kayyumiyet. Evet seraser kainatta vücut ve hem bekada müessire ihtiyaç lisanı der ki la kayyume illahu. Dördüncü lem yelittir. Bir tevhid-i celali müstetirdir. Enva-ı şirki reddeder, küfrü keser bir iştibah. Yani tagayyür, ya tenasül, ya tecezi eden elbet ne haliktir, ne kayyumdur, ne ilah. Velet fikri, tevellüt küfrünü lem reddeder. Birden keser atar. Şu şirktendir ki olmuştur beşer ekserisi gümrah. Ki İsa aleyhisselam ya Üzeyr'in aleyhisselam ya melaik ya ukulun tevellüt şirki meydan alıyor nev'i beşerde gah bağah. Beşincisi velem yulet bir tevhidi sermediği işareti şöyledir. Vacip kadim ezeli olmazsa olmaz ilah. Yani ya müddeten hadis ise ya maddeden tevellüt ya bir asıldan münfasıl olsa elbette olmaz şu kainata pena. Esbab peresti, nücum perestlik, sanem peresti, tabiat perestlik şirkin birer nevidir, dalalette birer çağ. Altıncı, velem yekün bir tevhid-i camidir. Ne zatında naziri, ne ef'alinde şeriki, ne sıfatında şebihi lem lafzına nazargah. Şu altı cümle manen birbirine netice, hem birbirinin bürhanı, müselseldir berahin, müretteptir netaiç, şu surede karargah. Demek şu sure-i İhlas'ta, kendi miktar ikametinde müselsel, hem mürettep, otuz sure münderiç. Bu bunlara sehergah. La ya'lemul gaybe illallah.